Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 1, 1754 Isinapubliko ni Pope Benedict XVI ang kanyang ikasampung encyclical na Quad Provinciale. Isinulat ito ng Santo Papa para sa mga obispo, mga kura paroko at mga misyonero ng Albania, tungkol sa hindi pagpapahintulot sa mga Kristiyano ng paggamit ng pangalang Turko at Muslim. Iniatas ito para mapanindigan ang tunay na relihiyon. Ganon din para maiwasan ang pagtatago ng sariling pananampalataya maligtas lang sa buwis at mga tungkulin na ipinapataw sa mga Kristiyano. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.